بسم الله الرحمن الرحيم كورينيريا الله مساس زويت سيتشينجي مساس زويت سيتشين جولو نون والقلم وما يسطرون نون نيد كلامه نبي باجوان ديسا ما أنت بنا mazima gwe muhammad ekyengera ky'owannabbi omulezi wa allah kye yakuwa tekiyinza kukufuula mulalu wainna laka laajran gaira mamnun yaslamun era ddala mazima olina empeera etakutukawo wainnaka laala khuluqin azim era mazima ddala gweoli ku mpisa ensukirivu fasatubasiru wayubasirun kale mangu nnyo ojja kulaba naba abalimbisa bajja kulaba biayikum lmaftun amazima kijja kweyoleka ani kummwe atawanyizibwa eddalo ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين مزما الله يسنغكم من يعني بولا أكفكو كوريه era nga bw'amanyidde ddala abaluŋŋamu فلا تطع المكذبين n'olwekyo tugondera abalimbisa bye wajja nabyo ودوا لو تدهن فيدهنون baagala mbu singa obagondera nabo ne bakugondera ولا تطع كل حلاف مهين era togondera buli yenna ayitiriza okulayira kw'obulimba omunyoomuufu omugeyi atambuza olugambo omukodo omulumbaganyi omwonoonefu mukambwe mukakanyavu ow'empisa embi owamu n'ekyo omwana wa bwenzi tomugondera olw'okuba alina emmaali n'abaana iha tutla alaihi ayatuna qala asatiru lawalin omuntu oyo bw'asomerwa ebigambo byaffe agamba nti emboozi ez'abantu ab'edda sanasimuhu ala lkhurtum tujja kuteeka akabonero ku nnyindo ye akamulabisa obubi In إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين mazima twagezesa bagatta ku allah n'ekyeya n'enjala nga bwe twagezesa bannyini nnimiro awo we balayirira nti bajja kukungula ebibala byayo mu kiseera ky'okumaka ennyo nga banguwa omunaku yenna aleme kufuna ku bibala byayo wabula beerabira okugamba insha allah fatafa alayha taifu ربك وهم نائمون allah n'agisindikira omuliro ne gugirya yonna nga bannyiniyo beebase فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ne bukeesa enkya nga nzirugavu esaanyeyo ngeri ng'esaayiddwa ne batandika okuyita bannaabwe kuwuddeebwo kumaca an ighdu ala harfikum in kuntum sarimin nga bagamba nti muzuukuke mugende mu nnimiro yammwe mwe muba ddala nga munaakungula nga bwe mwagambye baatambula nga boogera bwama nga bwe bagamba nti tetugenda kukkiriza munaku yenna kuyingira mu nnimiro yaffe وغدوا على حرد قادرين batambula ku makyoko nga bakakasa nti bagenda kutuukiriza kye baali basezeewo eggulu limu falamma raauha qaalu inna ladaa bwe baalaba ennimiro yaabwe ng'esiridde bagamba nti ddala tubuze ekkubo si kye kyokka wabula tummiddwa okkungula ebibala olw'okumma banaku alam n'abagamba abasinga obulungi saabalabudde awo we mwalayiridde okumma abanaku ku bibala byayo singa mutendereza allah ne mwenenya gyali qaluu subhana rabbina inna kunna zalimin awo ne bagamba atenderezebwa omulezi waffe allah mazina twabadde bali azaamaanya awo we twamaliridde okumma abanaku ku bibala by'ennimiro yaffe فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ne batandika okweddamu mu ngeri y'okunenya bannaabwe قالوا يا ويلنا ne bagamba nti mu butuufu ffe tubadde bajeemu عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا oba oliawo omulezi waffe allah n'atuwanyisizaamu ennimiro ennungi okusinga ennimiro yaffe mazima eri allah yekka gye tuzze atusonyiwe kadhalika alazab walaazabu lakhirati akbar law kanu yalamun bwe bityo ebibonerezo by'oku nsi bwe biba naye wabula ebibonerezo by'olunaku lw'enkomerero bye bisinga obunene singa baba ddala nga bamanyi للمتقين عند ربهم جنات النعيم مزما بتي الله نبا غوندي ري بيرا غيروبي ارا نبي ولا بيزيزا بين الجنه زبي جبالي بين امبولا مو وسني وبتغواو افنجعل المسلمين كالمجرمين baffe tusobola okugerageranya empeera y'abasiraamu abagondera allah neyabatakkiriza nga bwe bagamba abawakanyi mwabaki mulamula mutya ebintu kitabun fihi tadrusun simanyi mulina yo ekitabo mwe mubisoma inna lakum fihi lama takhayyarun era nga mu kitabo ekyo mulimu nti mmwe muli esalirawo kyemwagala ku lunaku lw'enkomerero am lakum aimanun alayna baligatun ila yaumi lqiyama أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون oba mulina endagaano gye twabawa ng'etuukira ddala ku lunaku lw'enkomerero ng'ebawa ebbeetu okwesalirawo nga bwe mwagala سلهم أيهم بذلك زعيم babuuza ni esobola y'okuleeta obujulizi obuyimirizaawo endowooza eyo enkyamu am lahum shurakau falyatu فليأتوا بشركائهم in kanu sadiqin oba balinayo ababeesiguza be bayita bakatonda kale nno bajjanga nabo bwe baba nga ddala boogera mazima يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ku lunaku olulibeera olw'okubikkula ku ntumbwe balikoowoola okuvunnamira allah naye nga tebasobola خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ng'amaaso gaabwe makkakkamu olw'obuswavu nga bajjudde okunyomebwa so ng'ate bakoowolwa okuvunnamira allah nga bakyali balamu ne batakikola fadharni waman yukathibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kale bandekera abo abalimbisa qur'aani eno tujja kubatwaliriza mpola mpola mpaka kuzikirira nga tebakimanyi wa umli lahum inna kaidi matin era mbalindiriza mazima entegeka zange nywevu am tasaluhum ajran fahum min maghramin يثقلون ولينغا بسابا ومسالة نبابا نغبك روبيري روك ساسولا أم عندهم الغيب فهم يكتبون وبابا لنبيا موكوفي الله انت شبريكو جيمزيما انت كاسيفيتا غابو باكا بوبا بوليدا وابولا بوبا جيمو فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم kale nno beera mugumiikiriza kusalawo kwa mukama wo allah era tolekaawo bantu bo ng'ow'ekyennyanja nabbi yunusu bwe yalajjanira allah okumutaasa ng'afa ennaku laula an tadaarakahu nicmatun min rabbih lanubidha bil'arai wahuwa madhmum singati yafuna kyengera okuva allah ekyokuyitiriza okwenenya yandikasukiddwa mu ddungu eno nga wanenyezebwa fajtabahu rabbuhu fajalahu min assalihin naye omulezi we allah yamulekera obwannabbi era n'amuteeka mu bantu abalongoofu wa يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون abeeteekereza allah n'omubakawe katonda bakuzikirize n'amaaso gaabwe amabi era nga bawulira qur'ani bagamba nti mazima ye muhammadi mulalu wama huwa illa dhikrun lilalamin so nga te qur'ani teri okugjako kyakujjukiza eri ebitonde la suratu lqalam suura yankaga munaana yakiramaka ereyina aya ataano mubiri ebimu ku bigendero byesuura kakasa nti ddala nabbi muhammad yali mubaka wa allah era esuura etubuulira nti ddala qur'ani bigambo bya allah omuntu byalina okukkiriza okuba nga yeesiima mu suura tuyigamu obukulu bw'okuwandiika era ngaesuura eno yali yakubiri mu kukka oluvannyuma lwesuura yakulembera iqra etukubiriza okusoma eyokubiri nejja nga etubuulira obukulu bw'okuwandiika era allah alayidde ekkalaamu na byonna beziwandiika era musula tuyiga nti omuntu okugaana okulabirira balina okulabirira n'okuwayo mukuulya allah mu mbeera emukakatako ekyo kireetera emaali yo okuggwamu omukisa oba okusaanawo era netuyiga muntu yabakkiriza tebayinza kwenkanankana nabatakkiriza mu mpangala yaabwe kuno ku nsi mu kiseera wali nga bavaamu omwoyo nga bamaze okuziikibwa mu kaburi mu ntaana zaabwe ne mu kiseera kiri eri ekyokusasula empeera esembayo wallahu alam